Quran-Kərimdə əksər ayələrə baxanda Allah Subhanahu va Taala Muhammed sallallahu deyir ki, səndən filan şey haqqında soruşurlar, de ki, səndən soruşurlar, de, səndən soruşurlar, de, yalnız dua haqqında. Allah Subhanahu va de deməyib. Yəni özü ilə dua edən arasında bir şey olsun belə, hətta Rasulu olsa belə Allah vasitə tutmayıb. Və izə sa'alati ibadi anni fa inni qarib. Qullarım məni səndən soruşsalar, De ki, mən onlara yaxınam, gəlməyib ayə. De ki, gəlməyib. De ki, mən onlara yaxınam, deməyib Allah subhanətələ. Qullarım məni səndən soruşsalar, mən onlara yaxınam, deyib. Dua edən duasını qabul edər. Digər ayələrə bax, səndən ənfal haqqında soruşurlar, de ki, və digər ayələr. Muhammed sən Allah subhanətələ deyir ki, de, de, yəni sən vasitə ol bunu deməkdir, sən vasitə ol. Bir dənə duadan başqa. Səndən mənim haqqımda soruşurlar. Və izə sə'ləkə ibadi anni, qullarım məni səndən soruşsalar, Mən onlara yaxınam. De sözün işlədmir Allah Subhanahu Vasitəyə ehtiyac yoxdur. Daşa dəmirə ehtiyac yoxdur. Adama ehtiyac yoxdur. Bir dənə əli qaldırmağa, ya Rab, zəifəm, gücləndir. Rəziləm, ucalt. Bir dənə buna ehtiyac var. Xəstəyəm, şəfa ver. Bir dənə buna ehtiyac var. Bir dənə buna vəsə, qutardı. Nə ehtiyacın var vallahi? Əhqabın bağı belə olsa, Allah subhantadan istə. Bu nədir ki, gedim filan kəsdən istəyirəm demə. Ya Rabbi, mənə əyəqqabımın bağını ver. Sonra səbəblərdən tut. Xoraya atacağım bir çimdik duzu ver mənə. Ya Rabbi, yeməyimi atım. Hər şey Allahdan istə. Kiçik görmə heç nəyi. Toz olsa belə, toz. Toz istəyirsən məsəl üçün. Ya Rabbi, bir dənə zərrə boyda toz istəyirəm. Onu mənə ver. Allah s.ə. verəcək. Nə olursa olsun əxilər. Allah s.ə. istəməyib vasitə tutulmasın kimisə ən yaxın rasul olsa belə, üstün mələklər olsa belə, övliyalar olsa belə, kim olursa olsun Allah qabulləməyib onlar. Özü ilə qulu arasında Allah subhanətə vasitə qabulləməyib, razı olmayıb kiminsə vasitə olmasına, kimsə vasitə axtarmasın. Vasitələr əməllərin olacaq, əməl. Salih əməllərlə Allaha yaxınlaşacaqsan. Bir dənə dili dəbərd. Buradan basa-basa Allah subhanətə şirk qoşmağa gedir adam. Və sanki Allah Subhanahu ibarət edir. Dağa daşa dırmaşır. Alpinistsən, keçisən, nəsənsən, dağa löş dırmaşırsan. Hara gedirsən? Vallahi bilməlidir bir dənə bunu. Ya Rab. Çox, bir dənə bunu. Və Allah Subhanahu cavab verəcək vallahi. Lakin bu yəqin səndə olsun. İstəyəndə şəklə istəmək olmaz. İstəyəndə yəqin nə istəyəcəksən? Əlləri qaldırarsan, istəyəsən. Ya Rab, və bilməlisən sənin Rəbbin və mənim Rəbbim, keçmişdə olanların Rəbbi, gələcəkdə gələcəklərin Rəbbi hər bir şeyin Rəbbi, aləmlərin Rəbbi Allah subhanahu wa taala ona açılan qulun əlini geri boş qaytarmaqdan utanar. Elə bir Rəbbin qulu yox biz, subhanallah. Ondan ümid kəslərmi? Kəslər qardaşlar? Xeyr. Əbədən. Öz qulunun əlini geri boş qaytarmaqdan utanan Rəbdən vallahi ümid kəsilməz və istə verəcək. Vallahi verəcək. Nə istəyirsən o da veriləcək. Nə istəyirsən Allah Subhanahu taala verəcək və desə ki, ey Rəbbim, mə bəqiyə li həzəl marad illə əntə. Mənim bu xəstəliyimə yalnız sən şəfa verə bilərsən. Mənim yalnız sən varsan, ya Rabbi. Səndən başqa kimimsə yoxdur. Yalnız səndən istəyirəm. Ya Rabbi, mənə şəfa ver. Vallahi deyir, bununla deyir, ona deyir, şəfa hasil olacaq. Allahın izni ilə. Və bu da deyir, ən böyük səbəbdir. Allah Subhanahu dua eləmək ehtiyacların ödənməsinin ən böyük səbəbidir bir dənə desən ki, ya Rab, ey İbrahimin Rəbbi, ey Musanın Rəbbi, ey Harunun Rəbbi, ey Muhammedin Rəbbi, xəstələnmişəm, şəfa ver. Ya Rabbi, ey aləmlərin Rəbbi, bütün məxluqatın Rəbbi. Bir dənə desin, bir dənə desin. Adam demir, subhanallah. Təkəbbürə bax, kibrə bax. Döymədiyi qapı qalmayıb. O həkim sənin, bu həkim mənim. Hər bir yerə gedib. Hər yerə üz vurub. Vallahi bir dənə unudub. Allah Subhanahu bir dənə unudum Allah Subhanahu bir dəfə demir ki, adam, ya Rabbi, ey Rəbbim, ey Rəbbim, ey Rəbbim, bir dəfə deməyib adam. Bir dəfə deməyib, vallahi üst tutsaydı Allah Subhanahu ya Rabbi desəydi və hamı bilsə, vallahi əl qaldırılsa, Allahdan istənilsə, ya Rabbi deyilsə, Allah Subhanahu kömək olacaq.